Jūsų vyresniuosius prašau aš, irgi vyresnysis bei Kristaus kentėjimų liudytojas, taip pat šlovės, kuri bus apreikšta dalyvis. Ganykite jums patikėtą Dievo kaiminę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaiminės pavyzdys. Kai pasirodys vyriausiasis ganytojas, jūs gausite nevystantį garbės vainiką. Taip pat jūs jaunesnieji, būkite klusnus vyresniesiems ir visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikeliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Būkite blaivus, būdėkite. Jūsų priešas velnės kaip reumojantis liūtas lankiuoja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškesti jūsų broliams visame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jūs į savo amžinąją garbę Kristuje Jėzuje, pats jūs, trumpai pakentėjusius, ištobulins, sutvirtins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius. Amen. Per Silvaną, ištikimą į brolį, tokį jį laikau, aš jums trumpai parašiau ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės. Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sunus Morkus. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu. Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje.